biziko solas. Bizkaiko solas eh, eman aldiratongi etorri, presuna baten bizia dugu eh, ezagutuko gaur. Aitzol lasa dugu gaur hemen solaskide. Etorri zen donien garazindan irulegiko irratirat, eh, maider bere lagunarekin abisu baten pasatzerat. Zateus, agaroik hortan. Bikote gaztea, bizida kampinkar batean. Itaxura zonbaitzu baititu, beren abisuan bilatzen zuten aterbe bat kanpinkararen ezartzeko. Aitzolek bestalde, arekin solastatu ondoan, erraiten dauku donostiara dela, eta Ateratzen dauku sakelatik, diska bat, diska berri bat plazaratu zutela agamazka taldearekin. Eta musika erakaslea zela ere iparalaien. Haua aski izan da, gure kuriostatea pizteko eta usai bizitzeko manera hau zuekin partikatzeko. Biziko solas, aitzol lasarekin gauk, baina lehenik Ruper Ordorika gurekin. Zegoz korunek ez du nahi Gauzak diren bezala onartzerik Ez egiten du askotan Baita ez etza oro Ez didazu bat ere lagun nuketan Biotze goskorra benetan Ez baieko gogo hau argitzen Ez didazu laguntzen Laguntzen ez didala usten inolaz ere bakean izaten Zorionaren bila joateko esaten dit Naiz ez ez hartu dan aspaldi Ez didazu bat ere lagunketan garrantzitsua benetan Ez baieko gogoa uaragitzen Ez didazu laguntzen Gogoa argitzen Gogoa argitzen Biziko solas, aitzol lasa gure gaurko gomita, aitzol, astapenetik hasiko gira. Donostian, sortia zira. Bo, e, Donostia hiri bat da, eta beraz, Donostian sortu nintzen, ne horkez duen ez e, autatzen e, non sortzen den, ez sort, <laughs> sortua izatea, beraz, ba, anero nintzen mundura. Bai. Eta gero... E, Aitamak, zer egiten zuten? Eh, eh, ene aita zera da, sakanako erritipi batekoa da, er, ergoienakoa, eta irakaslea da, musikako irakaslea, lasarteko ikastolan izan da, bizi eta ama berriz, usur bildarra, eta egindu lan eh, urtetan zehar hori e, eh, bankabateko administraritzan. Beraz, bizitzan barrena Euskal Herriko testu inguru hortan, ibili gira, ba, asieran, ba, auk nintzela, donostian, eta gero, aitamek, erosizuten pentze bat, aian hori gainean, bisita egin zuten etxe bat, etxe bat eta han ba, mendiratu ginen, nola bai. Baina gero ez guziz mendiratu ere, zen aitak lan egiten zuen, lasarteko ikastolan eta ara joaten ginen e, klasera, beraz, hango lagunak eta hango ba, bizi eskola edo hartu genuen. Beraz, gero ikasketak ere, ba, badakizu hori e, gurasoen etxean eta ba, emezokzi urterekin beti gogoa ez, beste zerbait egiteko, grin bat, eta bilbora joan ginela ikan lagun batzuek etxe batean, ikasle pixu batean bizi ginen, eta gero ura bukatu eta atzena berriz egiara, minibar lan egin, baina gero gazteizera, beste eta gazte izen topatu nuena eka eta ekarekin muitu nintzen batetik bestera ere, musika taldea ere handik zen, agamazka, Eta gero handik, ba, aminika, aminika, ba, bo, boltatu nintzen berriz da sartera eta egun batean, ba, sortu zen aukera, ezagutzeko basena fagoa eta hosti bage, eta momenta hontan ba, zuei esker egin handi batean, edo egin guztiz, ba, lortu dugu hori e, xoko bat, eletako plaza ondoan, eta hor gira, ba, gure kanpinkara behintzat ez da bustiko neguan, eta bo, eh, pozik ba. gira horrekin. Iratiratu egin zen funtsian, ortaik abiatu da, gure gaurko solasialdiaren egiteko sedea ere, e, dintzinen eh, iratirat, maider izurako zure lagunarekin, eta ba, nahi zinutela sabaia txeman, zuen delako kanpinkar horren aterbetzeko. Eta entzuleen ganik izan den eh, iardespen hortaz, harritu zida, ez zinuen ezagutzen hori. Bada, fenomena berri bat enetzat, ene bizitzan, bagne bildua izatea igati bat. E, igatia, bagne, irulegiko igatia bagne bildu duten baitan, ene eguneroko jardunean ikusten dudalako hemengo bizitzako informazio ezinbestekoa ematen didala. Mm. Eta gainera elikatzen duela, ene behar hori ez, asetzen du erran nahi dut. Uste dut, alimaleko koesio sozial edo jendarte koesioa egiten duela Euskal Eledunen artean. Eta erranen nuke, badela eredu bat oso esportagarria gainera, e, momenta batean e, gure testu inguru e, lugalde testu inguru hori aldatua delaik eta gure hartzen dugulaik, uste dut koesio nazionalerako ere, eredu oso e, xume eta lokal eta txipitasunetik mhm. nola e, haunditasun bat e, mandaitekeen mandaitekeen sozialki erran nahi dut irratiaren funtzio komunikatibo hortan ez, mhm. uste dut eta egunetik egunera agitzen hau gehiago ez, zen ikusten dut bada jendarte bat, bada egi bat mhm. eta herri hori nolabait e, adartzen du, adartzeko balio den tresna oso oso oso, lan ederra eh, mm Ba. odan, etorri zira irratira eta bisuaren pasatzerat, ba e, bilatzen zinutela, entzule batek, askifite, aski, eh, ondoko ba, egunetan iru, deitu, hiru egun nenburuan, eta jakiten alda, arek zendako onartu duen, eta zendako kuriostatu hori ukan duen, eta zuen errezebitzeko gogoa bat Eh, <coughs> <coughs> nik eh, hori badakizu, hori interpreta, norbere interpretazioak, nik uste dut finfinean eh, fin finean eta logikoa den moduan, eta merkatu librean girelaik, eta lege batzuk direlaik, ekonomikoak, ba, ima, nik uste dut bere helburua ekonomikoa izanen zela, erran nahi dut espazio huts bat, e, mantentzea, eta beraz, guk sekatzen genuen alternatiba ekonomiko bate bait, erran nahi dut bota genuen oso mezu generikoa, eta ez genuen eh, mila erantzun jaso, baina erantzun bat josotze utxeak ere eman zigun indak bat, eta bo, eh, azken urteetan e, ni honi sartua ba, hartu genuen azpiegitura bat, lasarte gure herrian fabrika handi bat, eta hor sortu genuen topagune bat, sorkuntza eta ez da behi da askenako, elebelt izena duenak, hau egun martxan da eta bizi-bizia, eta ara iritsi ginen eta ikusi genuen bege espazioa e, beste elebeltz bat. Hori, beste fabrika huts bat, bere komunak gainera eginak eta bere espazioa osondo banatua eta erran genuen, bo, e, hau izan daiteke. Eta tratua ba, azkenean e, nola jatu bat egin genuen, bion artean, bioi ondo iruditzen zitzaiguna eta berazan gira. Hor gira guai, e, ez, deus pentsatzen ere, baina refleksio hortan gira erraten dugu. Jo, ba, begira zer dugun bai hemen. Bai, bai. Eta gero, ba, hortik tirak apuzdakigun, <laughs> joan engiren, baina berexia izan da. Bilboko solas emanaldian agamazka taldea entzun eh, dugu, laster aipatuko dugu, zeren eh, gure gaurko gomita, aitzol eh, lasak parte hartzen baitu talde juntan eta idazten baititu kantuak. Aitzol lasa donostiaga, memento untan, basina faruan bizi den erakaslea, musikaria, artista, eta erran bezala, eh, autokarrabana batean, bizi dena orgaindia. Aitzolo, nola egin duzu autori, karabana batean, bizitzia? Zenako ez duzu alokatu edo etxe bat, edo eraiki etxe bat? Luxu bat, iruditu zain, niri hori. E, gainera, ba, hor arte, pasan dituen, hilabete pare batero ba, banintzen e, hor okupatik, e, lehen kusia batekin e, donostian, etxe batean sartu ginen, alokairuan. Eta Ba, ikusi nuelaik e, planteamendua, benetan, e, eh, zuen pentsatu ere egin, erra nahi duen, e, eh, betidanik izan dut ere olako bere garaian pentsatu nuen agian bela ontzi bat zela bidea ere, bela mm. agian ematen duela testu inguru legal eh, zabalagoa. Bai. Baina o, ikusi nuelaik hori, e, kanpinkarra erra nuen, ba, hau da, dena du. Bizi modu bat zerbait e, zirkustantziala edo eksklusiboa bada bi personek egiten duten zerbait izan daiteke zerbait marginala e, momentu batean e, marginala ere izan daiteke baina e, testu inguru hori reproduzitzen bada eta jende gehiago hasten bada erra nahi dut adibidez bia kanpesinan bada erakunde bat MST, 7 movimiento de los intieja edo Brasil, brasilekoak eta brasilen pentseak hartzen dituzte e, pentzea bada batena, hori bada Andaluzian ere, Espainian, bo, edo Andaluzian, e, adibide argiak daude horrekin, e, eh, tegatenienteak, edo handiak dituzte, eta joaten dira, eta okupatzen dute lur hori eta sortzen dute, ba, egiak berreskuratzen du, ba, zendako ez pentsa e, egon daitekela bide bat, ba, e, adibide bat, edo erran nahi dute. Esan nahi dut, nik ere komunitatea asko baloratzen dut, eta uste dut, ah, ah. irian galtzen da pixka bat komunitatearen zentzua, beraz. Nola, eh, azkenian, eh, atzizte, administratiboki, eh, zoin errikuak zizte, edo nola martxan da? e, erran nahi duzu ofizialki. Ofizialki. Zenta ziek badakizien ungoak zizten, ez da Bai. E, bai. Eta izan... Paperren dako, eta den nola e, beira, egia esan ba- es, esateko. F, e, ni lan, egia esaten da nahi bali ez dut asko begiratu ere egin. Ze, hemen lanean niz, eta uste dut, ene diruaren zati bat, oain e, Frantziako gobernura joanen dela. Beraz, izanen da figura bat, enea erraten dute, izanen niz. Espainiarri Espainiar bat, edo herritar bat, E, ani, se, ba ez dut aukitu hori, Espainarra izateko butoina, baina, bo, ala erraten didate beti danik, beraz, e, imposizio legalez, hemen izan eniz langile Espainiak bat, hemen lan kontrato bat duena, mhm. eta, e, baina egia ez dut begiratu ere egin, ez zen, ni, ba, napak, e, no, ni nafarra nahi niz, Euskalduna niz, e, basi nafagoan bizi niz, gainera nafarroak erakusten du argiki, e, gure, banaketa administratiboaren e, eh, bo, erra nahi dute eh, oso agaroa da, ez? Eh, Espainiako erret e, ahmagian eta bai. Frantzia giraultza aurreko erret ahmagian beh simboloa agertzea, ez? Eta hori da, nafagikuga. Beraz, nolabait demostratzen du guzi hori karapita politiko eta inposaketaren ondori bat bestik ez dela, beraz, ba, egia aski, askotan erraiten dugu, zera ba, paperik gabeko imigranteak bezala bizigia gure <laughs> bai, herrian. E, zerbait nahi dugunean jakin, jotzen dugu administraziora, baina egia erraten badizut, inoiz eniz sentitu ni gustora administrazioarekin izan behar izan dudan tratuetan, ze ez dut deus sekula ulertu, inork ez dit deus eh, adierazi euskeraz ere, eta agian ulertzeko ez da hizkuntza eta ez dira hitzak soilik, bada imaginario eta mundua ikusteko ikuspegi oso bat, beraz, agian gure burok jazia ere desberdina izanen zen, txipiagoa, ni beti galdu nizor, beraz, ez dit gehi egin porta. Nik uste dut independentzia ematen denean, emanen manen dira demokrazia ni bezalako iz, e, izakientzat. Eta beraz, e, ba, ez dit, ez dit interesik nahi dute, berdintzait ba, e, eskubidea balin bada e, papel basartzea kaxa batean noizean behin e, parlamentu kolonial bateko ez dakit hor aukeratzeko edo ba, deia ez dut interesik eta urte luze zibilin izortan, baina guai uste dut herriaren garaia dela eta agian behar dugula hortik aratagoko beste zeh bai. Nola ikusi ez dira, hemen goien dengan Ez dakit, ba, imaginatzen du, martziano bezala. Ba, nik nire burua ere ikusten dut. Ez, ez, deia ez dut ikusten, deia ez dakit, hor gira eta kito. Ni ene egian niz, eta hor bada anekdota bat, zera, e, Mark, e, Legas, bazen e, Euskal Idazle ideologo, mm, pentsalari mhm. artista, sortzaile bat, eta e, arek esan zuen bere bizitzan, behin bakarrik egin zuela punpaka beste persona batekin, eta bazen, baionako karriketan zelaik, uste dut, baiona zela, ez bazen e, maule, ez dut horretzen untxa. Baina hemen, e, Ez dakit, baxi nafagoa, lapuz edo Siberoako egi batean zelaik, gauean e, eh, bestati bueltan zirelaik, gurutzatu ziren, frantzes batekin, eta e, eh, arkaltuan erran omen zuen, haiek euskera zentzun da, e, kanpota gauek, e, zet edo, ez dakit nola izan enden, frantzeset. Eta ez, duen hori hartu, bera bere egian zen, beraz kanpotaga zela, eta bada, anekdota poiz bat. Mm, bai, ba, eta bai. nola erran, energia sentitzen izan. Zekalakariak egiden, Ba, denbora badua intzina, eta nik uste, aitzolasa, jon behar duzun, atelier baten segurtatzea, erakasle, musika erakaslea baitzira. Noa, ata? Garaziko ikastolat, bai badugu, eskolat kanpoko jarduerak. Ala, jarduera. Bon, bagoa zordion. Ba, bagoa ikastolat. Adi, eh? Ea hori duzuen. Eh? Askatu eskoak. Xauri una, etor ziste una. Zera, pantxika eta etor ziste una. Adio. Eh? Eh. Ea nor goro du, eh? Muzika dela Boro bila egin godu Ez duak elkarri eman Baina guztiok behaz dugu esko eman, eh? Ja? Hori! Beraz, ea lehen zatia hori ditu duzuen, eh? Azikatu eskuak berri. Musika gerla desantzea Boro bila egin godu Eskuak elkarri eman Oinak elkartu segitza Ea, oinak! Eta den dena prestu dugunean lapurrean eseri kapa. Bo, gerazi behar dugu egunero, eh? Beraz, oaia bestuko dugu bezina, baina pantxikarekin, e beraz, die. Ez Ezagutzen duzu, eh, Mari? Bai. Bai, bai. ez dakit maride egiten eh, dituzte? Marrian ez. Bai, bai, eta bai? Nik ere. Nik bai, zautzen duzun da jatio. Ikulekin lan egiten duzun. Bai, eta ere dantzak egiten du lorritan irekin lasan eta zautzen ditugu bide nesken. Eta zautzen duzun, ikulekin lan egiten duzun. Iken zuten duzun biziki ikulekin lan Bai, nik ere eta gero kantu eskaintzak eta ere egiten dituzte. Zaila, Pantxiko! Hemen da, Pantxiko! Ua, Pantxiko, hau da, zira? Eh! Nor da, Pantxika? Pantxika, biztan dena, gitarra. Ah, Pantxika du izena gitarrak, ba, eh? Ba, Pantxika. Ah! Beraz, ea berriz ikasten dugun kantua. Zuek ere nahi badut. Ea gora! Zure trikia nola ditzen da? Ea gora? Bat, bi, iru zuen hautsiak nahi ditut, aktoak nasa untxea bete tripa eta birikak ondoa izezea. Aktoen ekin batean, sentitu, atera tripan, eh, bete behar da tripa izez, eta bota lasai. Artu berriz, gora, Mante... Eh, ba ez da buskarrak egiteko ordua. Artu eta mantendu eta bota suabe suabe. Adi, eh? Artu, bat, bita. Eta bota suabe. Bota, bota, bota dena, bota dena, bota dena. Artu berriz. Eta hau hauntxa zabaldurik. gagailan sartzea. Ja, ez duzu e bazkaldu edo. Bai. Ja, hotxa gora. Adi, eh? Ez duzu kantako. Musika gaulara sartzea. Boro bila egingo du. Eskuak elkarri eman. Oinak elkartu segidan. Eta den dena prest dugunean lurrean eseri apo. Nortu ese egiten zian apatx beti, hori zen duzu, eh? Egan izuen aurrekoan edo agian izuen erran, eh? Ba, egizuen nortu ziren indioak. Ah, zer egan nuen? Patxi! Aize! Aize! Aize! Aitzola, aujekin, Huh, izerdia bota ik, eh? Ba, izerdi pixkat bota behar da, bestela. Nik uste dut, eh, augek... Eh, ba, ni uste dut irakasleo badugu suerte handia zen Augekin lanean gielaik eh, jasotzen dugu energia pila beraien eskutik. Hor duan, eh, hori beste privilegio bat da. Eh, Indartxu mantentzeko edo buruak argi. nik uste dut, eh? gero agian ah, bakoitzak ah. bere eran ulertuko du. Beraz, uste dut olako energitugia den e, eh, testu inguru batean izerdia ezinbestekoa dela bestela. E, hola, prisaka joan gira, huestean, e, eh, unat egin zira, bo, erakaslea ere zira, erdian hemen e, post ofizioa. Bai, bai, hori bai pixka etxetik hori esaten, bo, edo gela izaten da, aita irakaslea nuelaik beti ikusi dut inguru hori, eta Ba, oroitzen dut eh, egia esan, e, unibertsitateko garaian edo emezortzi urtekin ez dugu neork ez dut deus Nik ba nuen pentsatzen e, hasiera batean euskal filo egitea edo oktik tiratzea, baina gero ikusi nuen musikako kontuak ere bazuela, aio, bazuela beste egiten bide bat ere, eta bo, ez dakit nola azkenean hori aukeratu nuen. Mm, hemen eta sartzeuntarik eskolatik aparte egiten diren atelieretan parte hartzen duzu? Zorek aurkeztuzu zure burua edo dira zure bila? Mm -hmm. bo, hori e, iparralain sartu nintzalaik, iparralaitik e, kudeatzen duten zerbait da, eta Egiazki horri eskerra handia eman behar diote eh, batez ere Patriken figurari, bera ezagutu nuelaik, e, ba, orduan hemen nintzelaik, ez nuen deus, ez nuen lanik, eta sikatzen ari nintzen, eta bidali nuen kurrikuluma, ja. Bai. askat, eta ah. geroa ekarekin ere elkan nintzen, baina e, eh, se askarako badute arazu txipia hori, ez dut jantzez, e, boa, amini bat baina ez biziki. Beraz hori azkenean, e, e, da, aurrekin nulaztu ulaztu behar baita eta gurasoekin ere, beraz. Bai, bai. Eta ba, Patrikek Patrik ezagutu nuela, ba, ikusi zuen hori trikiko kontuarekin, eta bere bitartez izan da. Gero augeko urteetan egon naiz hango eskola publikoan egon eh, ditu niz lanean, beraz nahiko antzekoa da, lana behar da. Ah, ah, ah. Oaxen abiatu ginen egeite nola maideer eta maider joan zauku, ez du maite, mikroak ez ditu sobera maite, le, lekutu zauku baina, nola ezagutu zinute? Ba, pertsonak eh, elkar ezagutzen dute, eta maider eta biok, leku berdinean, ordu berdinean, bestan ginelaik, e, urretxuko gaztetxean, bazen... E, Besta elektroniko bat, maite dugu dantza eta olgeta eta ongi pasatzea, beraz, bazen jabe deitzen duten, ba, hori ere, azkenean, nola baite, bada besta eredu bat. Beraz, e, bada hor dutegi bat, bada normalitate bat, bada etero arau bat, bada guzia er, arautua da. Beraz, bu maite dugu, ba, era libreagoan eta egun Euskal Herrian bada biziki alternatiba, era nahi dut gazteek eta ezain gazteek antolatzen dituzte bestak mendian eta lasaiki inok molestatu gabe. Horrelako batean ginen, esan behar duten enetza momenta honetan, e, alimalia da hemen bizitzea, erran nahi dut e, askoz lasaiago ikusten duten eburua, askoz efektiboago ere lanerako duan. Momenta batean eh, ere esan daiteke nik, nik enesentzazioa da, eh, baina ikusten dut egoaldean dena arrunt nazia dela presa asko, jende gehiegi, e, ideiak ulertzeko ere modu oso konkretoak eta momentu honetan ere aldaketa handiak izan direla ikuskalegia, ba, ikusten dut ba, bagoitza da bere aldetik eta ba, hemen ikusi dut testu inguru bat agian lan xeatzen edo fintzen lantzeko beti ere niri begira, erran nahi dute eh, ba, musikaz gozatu, lan pixka bat egin, diru pixka lortzeko egunerokoan bizitzeko, musika gehiago egiteko, margotzeko, hola. Hala, hala. Bo, ba, aterako gira hemen azantz bada, azantz anitz, bai. zeren behar dugu aipatu ere, bo, artista, osotasunean artista zira, eh? hori egin dugu, diska, sortzailea. Eta diska, taldearena ere, bi hitzez, zerbait, erganen daukuzu? Ba, bo, lehenik irtengo gira ikastolatik beste. Hori bera, aio hau jaka, <laughs> hauek ere kontente, eguna bukatu baita, ba, <laughs> batean. No, ez, ez, hori e, txipitan, hori askotan, eh, askotan ezkuntzan hor eh, izaten da zera kontua. Askotan, ba, askotan irakasleek jakin behar dugu umei begiratzen aurrak direnean, baina personak dira, erran nahi dut askotan tratatzen ditugu Ez, eta, bo, no, da, egun osoa lanean dira, ni flip, askotan flipatzen dut nola, ez den egoten beste intxumizio bat, baina augen partetik egan nahi dut, ba, astel arteetan ez dugu eskolarat joan nahi. Eta, ba, daki egian egun batean. Entzol lasaren uh, agamazka taldea entzuten ginuen hemen. Eta preseski talde untazariko gira oraia, aitzol, ah, untan ere parte hartzen duzu, musikari, idazle? Ba, batetik e, behar personal bat, ez? Ba, eh, musikarekin jolasteko eta beste alde batetik ere ikusten dugu musikak betetzen duela funtzio sozial bat, beraz, saiatzen gira, ba, gudauzkagun kezkak eta hor eh, bai. zeratzen. Beraz, ba, ba, musika talde bat, instrumentu desberdina jotzen duten jende osatua eta egiten ditugu aireak, eta... Eta hor familian ere pixka bat, eh? Aurridiak diak zirezte, anai ba, ba, ba, ba, ba, eta egi aski taldekoak ere osatzen dugu, familia baten antzeko zer, bai, ba, gero abesnaria arreba dut, hene arreba aroa, beraz, eh, bai, eh, sortuak gira leku berdinetik, eta baina gero badugu talde hau modu nik uste dut arrunte ba, laguna gira, beraz gozatzen dugu, ez dugu ere beste helburu ba, ez konkreturik, baizik el, gelditu jo eta momentuan ondo pasa, eta gero horrek ematen du bidea, ba, xokoak ezagutzeko, jende desberdinak, adibidez, e, ba, nik dute, arramazkaren bitartez egin dugu alimaleko harremana azpagneko jendearekin bat txatxolako jendea, Matiu eta jendea, baiegakoak, gero tik tiraka erran nahi dut. Musikak eraman gaitu alde batetik bestera eta hori da bai. polita. Adibidez, e, ene autua zuri hori agamazkaren diska emateko argia da erran nahi dut. Entzuten dut, irulegiko irratian, badela jarraipen zuzen bat Euskarazko sohkuntzaren inguruan. Baina, e, konstinten ere guzira heltzea ez da erreza. Beraz, sortzaileak berak eman behar du pauso bat, ulertu, hmm, bai. ulertzen dugula gaur egun musika ere den egoeran dela, e, musika guk ez dugu ulertzen palomita poltsa bat bezala, baizik da sortzen, e, sumun bat bezala ulertzen dugu, ez, bada, sinergia desberdinen bat egite bat, ideia bat komunikatzeko musikaz jantzia, erran nahi bai, dute, bai. guretzat zerbait magikoa, guztiz, guztizkoa da. Baina, ulertzen dugu ere, edo nik ulertzen dut pertsonalki, baina ba, musika kontsumitzeko modua ere asko aldatu da. Bai. agamazka, zer, zerbait... Eh? Bai, agamazka, gipuzkoan erraiten dugu, katuek eta katuek ez direnek egiten dutena. Aztaparra. Aztaparra hori da. Arramazka, arrakada ere erraiten dute bizkaian. Aztaparra zuek. Ona, eta eh? atzaparka ere. Aztaparrukaldia, aztaparka, bai, aztaparka. arramazka erraten dugu. Beraz, e, uste dugu arramazka badela kontzepta bat, bo, arramazkak marka uzten du, arramazka batek momentu batean oinazea sok dezake, baina plazega ere, agamazka sakona da ramazka azalekoa ere izan daiteke ba. agamazkak joko handia ematen du, beraz, bo, agamazka gira, <laughs> Ba, gomitatuko jendia dena den, ba, e, e, eman kizun untan dena den, e, entzunen diren kantu guziak agamazka taldearenak izanen dira. Bo, gomitatzen aldoko jendea behar ba, ez dakit, webgune batetara, edo badan unbaitzak bai xoko agamazkaren ezagutzeko gehiago? Bai, arramazkak, ba, arramazka.com badu web horri bat, eta hor badak gure sorkuntza e, kitoan eh, eh, hartzeko bidea, erran nahi dute nola bai badugu plataforma bat komunikaziorako. Baina, hor da, erran nahi dute. Musika da, beraz, entzuteko da. Guk egiazki, ados, e, zerbait eh, registratzea polita da, ez? Eh, gero bai. hor izateko, baina eh, musikariak, bo, nik behintzat gehien maite dudana zuzenekoa da. Mm. ikusi sentitu, izegitu, dantzatu... Mm. Gero agian ez dakit, eh, netzat harrigarria da, eh, ene esperientzia hori zerbait eh, berezia izatea, erran nahi dut eh, netzat arrun normala izan baita edo naturala izan daun hemen eh, baina agian eh, bai ikusi dut unatetorri eta kanpotik edo beti entzuten dena, ez, pixka bat eh, hemen, hemen gelditzeko behar hori, ez, agian jendea kanpora joateko zera hori eta agian pixka txokatu dezakena hori da ni unat etortzea, Ez dakit, bai, <laughs> nik naturalki ikusten dut, erran nahi dut netzat hau paradisu txipi bada. Bada, arrun jende jentia, bada, bo, ez dakit, mendie derra, bada, ez dakit, jendakte bat, bada egi bat, bada, ihati bat, ez dakit. Bada, pake bat, lasaitasun bat, agian. E, ni oso guntxe sentitzen iz, eta Ba, aitzol, be, esker mila zen da ez da erresa, bai. pentsatzeko da hola mintzatzea. Eskertzen dizut, bada beste, ba, beste jende ezagutzeko aukera, zu ezagutu zaitut. Agian animatzen bazire, egun batean egin din dizut, nik zuri behdina. Agian ba, Baina gure emankizunean aitan ere parte hartzeko gomita eginen dauzut, orain milaka entzulen aintzinean, musika sailean, eta baduzu zer erraiteko eh, irrati hauetan. Bo, nik eh, alde hortatik e, eh, plazer ez, erran nahi dute, uste dute, e, Gainera gure arduratik abiatu behar du eta enetzat e, eh, guziz plazerezkoa izan entzen e, eh, edo zein motako harremana erra nahi dut uste du naturala dela ere eta holako plataforma izaki ez edo izanik, ba, hainbat, hainbat gehiago, hainbat eta gehiago Adibidez, entzuten dugu zer da aste arteetako programa gauean e, eh, Aste arte adi, Pampi merkapira. Ah, ba, oso ona, pampiren lana erran nahi dut egiten du, ikusten da, egiten du muska selekzione bat, baina gainera anitza, eta justuko jazte honetan dute talde bat gabezia, gabezia e, Julen, gabeziako gitarriolea, gure elebeltzeko kidea da, edo izan da, bai gutxi arte, lengoan egon ginen han, utzitako fabrika batean, grabatu berri dute hori bideoklipa. Eta agitu ninduen, benetan, erratea nola da posible, oino diskoa atera gabe, eta ari da gabezia entzuten, igati batean, hori egoaldean, erran nahi dut, bidalinion mezu bat, hmm. berari erraten, i, e, programa batean botako ditek gabezia, oino ez dute diskoa atera, erran nahi dut, uste dute oso oso lan fina dela, ba, oso lan fina, ederra hori. Mire gaitzol? Bai, zuei, eta hori. Ondoko egunak arte. Egurra, bai. Bai. <laughs> bururatzen da, gure gaurko biziko solas eh, emanaldia eskermila bai bihotzetik. Aitzol lasa eta bere laguna maideri, ba hemen gurekin solasian egonik ondoko hilabete arte biziko solas.